Chunka pusagniyoh kaj capítulo. Corinto liachtapi Pablo kasqanmanta. Atenas liachtamanta Pablo mi Pasarga, Corinto liachtaman Chaipim Tuparga Aquila su tío judio runawan. Paimi Puntulao llaktayoq karqa. Paimi warmin prisilawan chaerach Italia laumanta Chaeramurjaco. Rey Claudio Llapa judio runakuna Roma llaqtamanta lluqsichunku, nispa kamachikuptin. Pablon paykuna watukuq rirqa. Aquila hina, karpakuna ruraypi llamkaq kaspanmi, paykunawanña llamkananpaq kidarqa. Sapasamana punchawmi judiokunapa huñunakunanku wasiman riq. Hinaspanmi yachachiq judio runakunatawan mana judio runakunata, Jesucristuman iñichiyta, munaspan. Silaswan Timoteo manas charamuptinkum, Pabloha manasamayikuspa Diospa judio willakorja. mi yachacherja Jesús jasuyashanku kunam, Pablo Ichaja chay Pablo Pablopa kontrampi maimanata nerjaco. nerjako. Inaptinmi Pablo pachanta chaspispan nerja. pa wañuyman wichispaga, hamkunanyam huchayo kankichik, manam nyuhachu kunang mantaga mana judío muyako joresa, nispa. Chay judiokunapa huñunakunan wasimanta panmi pasakor ticio justo sutiyuq runapa wasimman. Payqa dios tadora grunam. Paypa wasinqa cachcarga chay kupa ichpallampim. Crispo sutiyuq runapas, mi jesucristo man Jesucristoman nicorjaco paeja carga Judiokunapa huñunakunan wasipi kamachikoqmi. Korintu llaktapi wakin yachaqkunapas, Pablota uyarispankum iñikuspa bautizakurqaku. Huk Pablo puñuchkaptin Señor rikuriykuspan nerqa. Ama manchakuspaya willakuy, ama upallaykuspa. Ñuqamqanwan kachkani. Manampipas imanasunkichu. Ama upallaspaya ñuqamanta willakuy, kay llaqtapiqa achkallañam kachkan akllashqaykuna. nispa. Chaimi Pablo, chay Corinto acharga, yacharqa paikunaman Dios pa palabranta yachachispan. Grecia laupi prefecto Galion kachkaptinmi, judiokuna pablo Pablopa kontrampi, Pablo pablo taparuspan nerjako. crechichkan lia llapa runakunata leinenchikpa pa kontrampiña dios copa. nispa. Pablo mi judio kunata galeon nerja. Judiokuna, keha kangman, imapas mana imanta, otak pipa kontrampi sayariymantapas sinaptinga, mana piñakuspacha uyarikichikman. Aswanga, rimas kichikmanta, sutikunamanta, hinaspa leynikichikunallamanta kihaykichik kaptinqa, amkunaya imaynatapas alichakuichik. Chaykuna juzgaytaqa mana munanichu, nispa. Hinaspanmi juzgadonmanta judiokunata hawaman para Chaypi llapa runakunam huñunakuyninkupi judio sostenesta aperuspanko, rehaco, ina gobernador pañaupagnimpi. Gobernador Galiontaqa manamimapas hukurqachu. Antioquía llaqtaman Pablopa manta. Corinto yachtapi Pablo unaruspanmi, llapa iñiqkunamanta la Marjuchapa patampes en crea yactaman, Chaypim liu chukchanta Dios Diosman promesa rurasqanta complenampag. Chaimantan prisilawan hinaspa Aquilawan kuska, bukipi pasarjako seria lauman. Efeso aquila Chaeroptincum, aquilatawan prisilata, chaypi sapallanñam pasarqa kunapa huñunakunan wasiman, inaspam chaypi parlar parlarjako. Chaymi paikuna Pablota ruigarjako, chaypi unay Y mi manamunáspan mana munaspan paikunamanta despedikorja. Dios monaptinga, uktawanmi guato watukuqnikichik, nispa. Bukiman seharuspanmi Efeso llaqtamanta pasakorja. Cesarea yachtaman Pablo charuspanmi iñiqkunapa saluda y Paykunata saludaykunanpaq, pasarga pasarqa Antioquía yachtaman. Chaypi pangmi, uktawan pasarqa Galacia laukunapipas, pa Frigia laukunapipas liapa inihkunata kalpanchastin. Efeso pa Apolospa jangmanta kunapim Efeso llaqtaman charurqa, Alejandría llaqtayuq Apolo su tío judío. Payqa Dios pa palabran alin yachaqmi, inaspa allin willakuqmi. Señor manta yachachisqa papas bautiza Juan pa Juanpa yachachisqan bautismullamantam yachaq, inaspam kusikuyllawanña Jesusmanta haykam yachasqanta willakuq. judio kunapa huñunakunan wasikunapi confianzawan rimaita qallaykurqa. Chaita presilawang aquila uyariruspangkum, wasingkuman pusarjako. Inaspam Jesuswan Dios paruraskang manta, aswang alintara hiachichirjako. Grecia lauman Apolos pasaita munaptingmi, cha Efeso llaqtapi wawqi panikuna kalpanchaspa, Greciapi kaq iñiqkunaman qillqarjako. Chaynapi Apolos chayapting, allinllata chaskinankupa. Chay llaqtaman Apolos chayaruspanmi, Yumpay tayana parha Dios pa At favorecisqan iñikkunata. Atillawanña llaparuna kunapa pirimas mi, kunata pantay pikas kuta hayllampi rimaspanmi, judiokunata pantaypi kasqankuta hawachiq. Bibliapi hawachisqantaqmi, convencicherja Jesusqa suyasqanku Cristo kasqanta.